بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والمرسلات عرفا Na hapa kwa zinazotumwa kwa upole فالعاصفات عصفا na zinazovuma kwa kasi والناشرات نشرا na zikaeneza maeneo yote فالفارقات فرقا na zinazofarikisha zikatawanya falmulqiyati dhikra na zinazopeleka mawaidha udhran au nudhra kwa kuudhuru au kuonya innama tu'aduna lawaqi hakika mnayoahidiwa bila shaka yatakuwa fa idhan nujumu tumisat wakati nyota zitakapofutwa wa idha samaa furijat na mbingu zitakapo itakapopasuliwa wa idhal jibalu nusifat na milima itakapopeperushwa wa idhar rusulu uqitat na mitume watakapowekewa wakati wao li ayi yawmin ujilat kwa siku gani hiyo wamewekewa muda huo liyaumil fasl kwa siku ya kupambanua wama adra adraka ma yawmul fasl na nini kitakachokujulisha siku ya kupambanua ni nini wailu yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaukanusha alam nuhlikil awwalin kwani hatukuangamiza waliotangulia thumma nutbi'uhumul akhirin kisha tukawafuatilizia waliofuatia kadhalika naf'alu bil mujrimin ndio kama hivi tuwatendavyo wakosefu wailun yawma idhil lil mukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha Alam nakhluqkum min ma'in mahin, kwani hatukukuumbeni kwa maji ya kudharauliwa? Faja'alnahu fi qararin makin, kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti. Ila qadarin ma'lum mpaka muda maalum faqadarna fa ni'mal qadirun tukakadiria na sisi ni wabora kukadiria wailu yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha alam naj'alil arda kifata kwani hatukuifanya ardhi yenye kukusanya ahya wa amwata walio hai na maiti waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kudhibiti na tunakunywesheni maji matamu. Wailu yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Intaliqu إلى ما كنتم به تكذبون nendeni kwenye adhabu mliokuwa mkikanusha انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu لا ظليل ولا يغني من اللهب hakikingi moto wala hakiwaepushi na mwako. Innaha tarmi bi shararin kalqas, hakika moto huo unatoa macheche kama majumba. ka annahu jimalatun sufr kama kwamba ni ngamia wa rangi ya manjano. Wailu yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Hadha yawmu la yantiqun, hii ni siku ambayo hawatatamka kitu ولا يؤذن لهم فيعتذرون wala hawataruhusiwa kutoa udhuru ويل يومئذ للمكذبين ole wao siku hiyo hao waliokanusha هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين hii ndiyo siku ya kupambanua tumekukusanyeni nyinyi na waliotangulia fa in kana lakum kaidun fakidun ikiwa mnayo hila nifanyieni hila mimi wailu yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao waliokanusha Allahu akbar Allah الله أكبر لا إله إلا الله Suratul Mursalat imeteremka Makka. Lililo muhimu kabisa katika yaliyokusanywa na sura hii tukufu ni maneno yaliyohusu kufufuliwa na kiyama na dalili za kuthibitisha kuwa kitatokea na kutishwa kwa walioyakataa hayo na kurudishwa kutishwa huko kwa ole wao mara kumi na kuwatisha kwa unyonge na adhabu itayowapata na kubashiriwa wacha Mungu kwa starehe na neema watazozikuta na mwisho wake masaibu watayoyapata makafiri wasioiamini Qur'an na hapa kwa aya zilizotumwa kwa ulimi wa Jibrili kumpelekea Muhammadi kwa upole wa kawaida na kheri na kwa aya zenye kuzitwa kwa nguvu dini nyingine zote za uongo zikizipeperusha mbali na kwa aya zenye kueneza hikma na uongofu katika nyoyo za walimwengu kwa uenezi mkubwa mno na zenye kufarikisha baina ya kweli na uongo kwa mfarakano ulio wazi kabisa na zenye kuwapa watu mawaidha ya kuwanufaisha ili iwe ni udhuru kwao na onyo wasiwe na hoja Hakika haya mliwahidiwa ya kuja kiama kwa yakini yatatimia tu bila shaka yoyote. Basi nyota zitapoondolewa kabisa na mbingu zitakapopasuka na milima ikavurugwa na ikapeperushiwa mbali na upepo na mitume wakawekewa wakati maalum wahudhurie kwa ajili ya kuwatolea ushahidi kaumu zao. Kwa ajili ya siku gani yametayarishwa mambo haya makubwa makubwa? kwa ajili ya siku watakapopambanuliwa baina viumbe. Na nini cha kukujuvya? Ina nini hiyo siku ya kupambanua? Ni maangamio ya milele siku hiyo kwa hao wanaokadhibisha waliowahidi mitume. Kwani hatukuangamiza mataifa ya zamani yaliyokadhibisha na kisha tukawafuatilizia hao wenginewe, tukawateketeza hadi kadhalika kwa madhambi waliyofanya na walivyomkataa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo ni siku ya kuteketezwa waliokadhibisha kama tulivyoahidi. Kwani hatukukumbeni kutokana na maji yaliyodhalili nayo ni manii na tukayaweka maji haya katika pahala patulivu mpaka kutimilia kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake kwa muda na ujua Mwenyezi Mungu. Nasi tukaweka vipimo katika kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake na kutoka kwake. Basi wabora wa kupima na kukadiria ni sisi. Ole wao hao wanaokadhibisha neema za kuumba na kukadiria. Kwani hatukuifanya ardhi kuwa imekusanya juu ya mgongo wake viumbe vilivyo hai visiyohesabika na vilivyokufa visiyokadirika na tukaweka milima iliyothibiti mara mirefu na tukakunywesheni maji matamu wataangamia siku hiyo hao na ukadhibisha neema hizi siku ya kupambanua wataambiwa makafiri nendeni huko motoni mlikokuwa mkikukanusha nendeni kwenye joto la moshi wa jahanamu uliogawika kwa ukubwa wake mapande matatu hapana cha kujikinga na joto la siku hiyo wala kivuli hicho hakipunguzi joto la mwako hata kidogo. Moto huo hutupa macheche yenye ukubwa kama majumba, au taona hayo macheche kama ngamia weusi wenye kuingia rangi ya manjano. Wataangamia siku hiyo kukanusha kwamba hizi ndiyo sifa za moto. Haya uliosimuliwa yatatokea katika siku ambayo hawatatamka kitu cha kuwanufaisha wala hawatakuwa na idhini ya kutamka wala hawatatoa udhuru kwani hawana udhuru wataangamia siku hiyo wanayokadhibisha siku hii hii ndiyo siku ya kufafanua baina ya mwenye ukweli na mwenye uongo kwa kuwa kila mmoja atalipwa kwa mujibu anavyostahiki enyi mnaomkadhibisha Muhammad tumekujalieni nyinyi na waliokutangulieni waliokadhibisha mfano wenu kama mnavyo hila ya kujikinga na adhabu, basi fanyeni hila hiyo. Basi njooni mwepukane na adhabu yangu, wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha hali ya Mwenyezi Mungu.